sentare isubiramwo imanza ya ngozi yaciriye umunyororo w'imyaka itatu n'ihadabu ry'ibihumbi ijana mu mafaranga y'amarundi idefonse ndikumwami umucamanza wa sentare nkuru ya kirundo yagirizwa inzandiko zitagira umukono zanatyoza umukuru w'igihugu ibisata bishasha biherutse gutanguzwa mu gisata c'indimi muri kaminuza y'uburundi ngo ntivyotera amakenga abanyeshuri banahagaritse ivyigwa isa ndasubiye kubaramutsa amakuru yacu tuyahere ku bijyanye n'umutekano abantu babiri bagizwe n'umusore be n'umwana w'umwigeme baraye bagandaguwe n'umuntu atamenyekanye muri zone ya gihosha ni hano mu gisagara cya bujumbura ababanyi bakavuga ko uyu musore yoba yava mu gihugu cy'u rwanda nawe wabishe akaba yaciye asigata inko yakoresheje aho nyine imbere yo guhunga n'inkuru tubaza Didier niyo nzima abo bantu bose biciwe mu rupango rwitwa rwaje kera hari nk'igihe cy'isaha cumi na zibiri z'umuhingamo uwakoze iryo bara akaba yafatiye inkoho ku umwango wa mbere yinjiye arasoba umugabo amasasu menshi ayahitanye umwana w'imigeme y'imyaka cumi nk'uko bivugwa n'uyu mubanyi umuntu yinjiye agiye kuri porutaye ahitana mu rwanda icangugu mugabo pasipoti yayironkeye muri mozambique naniyeri yashyitse ngaha gute niba adasanzwe abantu ukungene yahashyitse urumva mu bisanzwe twe ntabyo twari ntabyo tuzi ukungene yahashyitse mu urumva turiho turabaza twagiye twumva batubwira yuko yagiye ari ingenzi asaba hindara mu bisanzwe yinjiye indani mu rupangu urumva hari ahantu bari bamuhaye icyumba yari yaryamamo mm. muri runo rupangu nyine rw'ababanyi abantu batandatu bo muri urwo rupangu bakaba baciye bahagarikwa urongoye zone Sibomana Floribert akaba yavuze ko bafashwe ku mvo z'amatohoza agasaba ababa muri iyo zone ya Gihosha kuza baratanya inkuru mu gihe cyose hari uwo biketse bakaba babaye abantu batatu bishwe mu kiringo cy'indwi imwe muri iyo zone uburundi ngo bwari bukwiye kwigarura hakiri kare bukareka gukoresha ingufu n'iterabwoba mu gukemura ibibazo vya politike ivyo vyaraye bishikirijwe n'userukira igihugu cy’u c'ubufaransa hano mu burundi mu gihe hariko hahimbazwa umunsi abafaransa bibuka kwiganzura kwabo waserukiye leta y’u Burundi ku ruhande rwiwe akaba yamenyesheje yuko amakungu atarakwiye guheba igihugu cy’u Burundi kubera kiriko kiraca mu bihe bigoye n'inkuru ya christelle nizigama userukira igihugu cy'ubufaransa hano mu burundi van hussein gerit yamenyesheje yuko biboneka ko uburundi bwasubiye inyuma mu bijyanye no kubahiriza agateka na muntu ubukoresha ingufu n'iterabwoba mu bibazo byategerezwa gutorerwa umuti na politike ngo biragaragara muri kino gihe J'ai souvent entendu des interlocuteurs burundais eux-mêmes me dire que c'était grâce à Arusha que la crise actuelle n'a pas Narumvise ko abarundi bonyene bivugira ko kubera ibiganiro vya Arusha amagumi igihugu kirimo atangaruka mbi nyinshi yagize nico gituma yarakwiye gutsimbatazwa kubahiriza agateka kazi na muntu n'ubwigenge nivyo bigize demokarasi byaragaragaye ko mu Burundi agateka kazi na muntu kagiye karahungabana kandi ni kuneza y'igihugu n'abagitwara kugira intwari bereye no kubahiriza abanyagihugu mu gihugu kigengwa n'amategeko bakunze kuvuga ko ataterambere risho bishoboka atamahoro n'umutekano biriho byo nivyo mugaba ayo mahoro n'umutekano nibirama iyo abanyagihugu batavyitavye mu kugira ubwigenge mu gushikiriza ivyumviro no kubahiriza agateka kazi na muntu ni ukuvuga uburenganzira bwo kubaho no kudasinzikarizwa ubuzima comme l'interdiction des punitions collectives. ku ruhande rw'iwe umwunganizi w'umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu toma barankitse ati amakungu akwiye guheba uburundi kuko buriko buraca mu bihe bigoye turemeza neza nk'uko ndabyizeye ko umuntu atoheba abanyagihugu kubera bariko baraca mu bihe bigoye abarundi bariko baragira inguvu kugira ngo bikunde igihugu gisubire kuba mu bihe bisanzwe rero no kubafata mu mugongo kubatera intege no kubafasha icyizere uwuserukira ubufaransa atwaye mu gihe agiye kurangiza ikiringo ciwe hano mu burundi ngo ni uko bwo kwigarura kugira ngo busubire kugira imigenderanire myiza n'ibihugu bisanzwe bishuditse urakoze christelle n'izigama ngo kubona ibimenyeshamakuru bya leta bidashikiriza inkuru ku bijyanye n'ibiganiro bihuza abarundi bibereye arusha ngo biva ku gushaka kwabo ibyo ntibyashyikirijwe kuri no wa gatanu gutuma tumana ko aho yaramutse ashikiriza iby'ubushikiranganje arongoye bwaranguye mu mezi atandatu aheze nesitori banki umukunzi agashima ariko ingene ibyo bimenyeshamakuru bishikiriza izindi nkuru ziraba ubuzima bw'igihugu n'inkuru ya Joseph Sabiyabandi umushikiranganji ajejwe ibimenyeshamakuru amenyesha ko ataruhara bifisemwo kubona ibimenyeshamakuru makuru vya leta bidatanga amakuru ajanye n'ibiganiro vy'iyarusha Nestor umukunzi agasigura ko ivyo bimenyeshamakuru makuru bifise ubwigenge bwo guhitamwo inkuru bishikiriza leta y'u Burundi yafashe intumbero yo kubaha ubwigenge bwose mu gihe muriko murakora ubushikiranganje leta itegereza kuza kubabwira iti koruku canke ikora kuriya nimba rero hariho iradiyo kanaka yagize iti kogwa biriko birarusherekana vyerekane ni byiza cyane twifuza ko zose zibyerekana mugabo abo batazoba babishoboye kumbure bijanye n'uburyo mu gihe bafise ubwigenge jewe nk'umuntu agejwe ibimenyesha makuru nti mutegereza kubikora vyanka byakunda ubwo bwigenge hari aho butagaragara aho ni nko kubijanye n'ibihe bihambaye by’igihugu umushikiranganji umukunzi akavuga ko vyahimirijwe ibimenyeshamakuru by’igihugu bamwe bita ibya leta mugabo ni iby'igihugu yaba amaradiyo televiziyo canke ibinyamakuru byarahimirijwe byongera birakora ku buryo bimenyesha amakuru yose ajyanye n'ibihe bikuru bikuru igihugu cyacu cyagiye kiracamwo byarashimikiye cyane cyane ku bijyanye n'umutekano murazi yuko umutekano ari karahara mu ruganda ntibacure haratanzwe kandi amakuru ajyanye n'ibiganiro bihuza abarundi kubana neza naho ibimenyesha amakuru bya leta bidatanga amakuru yerekeye ibiganiro bibereye arusha umushikiranganji ajejwe itangaza ry'amakuru avuga ko ari byiza ko abanyagihugu bamenyeshwa amakuru yose yerekeye ubuzima bw'igihugu urakoze joseph nsabiye abandi radiyo izere efeme ni radiyo yatanguye kumvikana mu rumonge no mu micungararo ikaba yatanguye kumvikana ku mugoroba kuri uyu wa kane iyo radiyo nshasha ikaba ifise ihangiro ryo guteza imbere imyuga y'abanyagihugu nk'uko uyiserukira imbere y'amategeko yabivuze ariko rero ngo izovuga n'amakuru nicyo gihano sentare isubiramo imanza ya ngozi yaciriye Ildefonse Ndikumwami umucamanza wa sentare nkuru ya Kirundo uwo nawe yagirizwa gukwiragiza inzandiko zitagira umukono zirika ifoto y'umukuru w'igihugu zimutyoza naho we abihakana iyo nkuru tuyibaza Apollinaire Muzagara uwo mucamanza y'ize force ndi ku mwami yafashwe mu ijoro ryo kuwa gatandatu rishiye w'imana itariki zibiri z'ukwindwi n'iperereza mu ntara ya kirundo bamwagirije ko ariko acyoza umukuru w'igihugu mu gukwiragiza inzandiko zitagira umukono ariko ifoto y'umukuru w'igihugu iriko amaraso ariko kandi n'amahembe we abyamirira kure akavuga ko ari rementanya ariko agirirwa n'umushoferi w'iperereza aho mu kirundo hamwe n'umupolisi ariko ataramenya uwabatumye bwakeye bamuzana gufungirwa ingozi bamucira urubanza rw'ikibiriraho mu na hf gisiteri pibulike yamusabiye gufungwa imyaka itanu n'amande y'ibihumbi ijana urubanza ruca mu mwiherero kuri uyu wa gatanu rero niho rwasomwa sentare soma imanza ya ngozi ica yanisha ibyo konsi ku mwami munyuroro w'imyaka itatu n'amande y'ibihumbi ijana netre vincent yo amuburanira avuga ko agiye kuvugana n'umukiriya wiwe kugira ngo barabe ingene bunguruza ngozi ponari muzagara hajyo isanganiro urakoze muzagara ubukene mu miryango gucira amashuri hagati no gutwara inda batifuje ni zimwe mu ngorane zishikira umwigeme w'umuyabaga ari hagati y'imyaka cumi na cumi n’icenda. ivyo vyashikirijwe n'umuvugizi n'umwunganirizi nako mushikiranganje wa w'agatayakazi na muntu aho kuri uyu wa gatanu uburundi bwari ko buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abanyagihugu felix ngendabanyikwa asigura ko hari amategeko yashobora gufasha abo bigeme iyo nkuru twayiteguriwe na mihaye kanyange umwigeme w'umuyabaga afise imyaka iri hagati ya cumi na cumi nicenda agira ibibazo bitandukanye nk'uko bishikirizwa n'umwunganizi w'umushikiranganji w'agateka ka zina muntu ingorane nyamukuru bafise nuko dusanga bijyanye n'ikibano turimo cy'iburundi cyangwa n'ahandi hose usanga abakobwa bagira ingorane zitandukanye kuri ibi bijyanye n'uko usanga dufatiye ku bukene buba buri mu gihugu abakobwa bakagira ibibazo ah, bamwe bagaheba amashuri bamwe bakajya gutambira ishuri ari akamaro babandanye bagwanya abo bose butuma batwara inda batipfuza cyangwa n'izindi nkurikizi zishobora kuhaba bagiye mu byo bihenda amaso felix ngendabanyikwa wo mu bushikiranganji bw'agateka kazina muntu asigura ko hari amategeko akingira umukobwa kugira ngo ibibazo agira biranduranwa n'imizi ibyo Ibyo bikaba byashikirijwe kuri uyu wa gatanu mu gihe Uburundi bwariko buhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe igwirirana ry'abantu umunsi usanzwe uhimbazwa kuwa cumi na rimwe mu kakaro uko umwaka utashe urakoze mihaye kanyange mu makuru y'indero abanyeshuri bo mu gisata c'indimi muri kaminuza y'u Burundi bahagaritse ivyigwa ngo ntibari bakwiye gutegwa makenga n'ibindi bisata bishasha biherutse gutangutwa muri ico gisata byavuzwe n'urongoye ico gisata inyuma yaho bamwe muri abo banyeshure bahagarikiye ivyigwa kubera izo izo nyigisho zigiye gutanguzwa mu gihe bamwe muri bo bari mu mwaka wa nyuma w'ivyo bita baccalaureat professeur Gerard Nimbona abwira abo banyeshure ko bomenya ko ivyo vyigwa vyateguwe n'abarimu bazi neza ko bizobagirira akamaro nibaja kurondera ubuzi ivyo vyigwa bariko baravuga ibyo bize mu wa mbere byagizwe n'abigisha babo ivyo bize mu wa kabiri byagizwe n'abigisha babo ibyo byo mu wa gatatu bariko baravuga ko bije ubwa nyuma byagizwe n'abigisha babo ni ukuvuga ko rero ibyo bari gutegura bindi birahari mugabo bashimye gushyira imbere ubuhinga abanyeshuri bosohoka baratsindiye baravye ivyo vyigwa babonye mu wa mbere no mu wa kabiri vyumvikana ko abo banyeshuri batategerezwa kugira amakenga kuko ababikoze ni abarimu babo kandi nibaza ko aribo bafitiye ubushobozi gusumba abanyeshuri abazosohoka ngo bahejeje iki gisata cyacu ataco bazokora ubuzi buruzuye ngaha mu gihugu cacu ngire ngo no mwaka karere muri East African Community kuko ntituriko turategura abantu bazokora ngaha iwacu gusa bashobora kurenga n'imbi bakaza gukora umuntu ahejeje kaminuza ari kuriyo gukora hariho hose mugabo ni uko ateze kuba abishoboye ni ukumuharira ubwo bushobozi butuma ashobora kwidegembya mu byo akora n'aho abikorera akaronka icyo yunguye bimwe bimwe mu bidukikije biramaze gushavura biturutse ku mirimo y'abantu umuhinga mu bidukikije Bernard Sindayihebura avuga cyane cyane ku nzuzi zisuka mu kiyaga cya Tanganyika zija ziriyagura zongera zimburura aho zica bivuye ku baziroporamwo ibikoresho byo kubaka bikagira ingaruka ku bantu n'ibintu biba byari bisanzwe hafi yazo kubwiwe bwiwe kuropora umusenyi cyangwa nk'amabuye muri izo nzuzi ntibyari bibi mugabo ngo byategerezwa kwisunga amategeko ido n'ido ni muri ino bucana yandi y'ibidukikije twateguriwe na leonce bitariho kuropora umusenyi n'amabuye muri izo nzuzi zitemba zijya mu itanganyika ndetse no mu zindi ubwabyo si bibi ikibi ni uko atategeko rihari ryo kubahiriza ibyo bikorwa umuhinga Bernard Sindayihebura yerekana ko izo nzuzi bishika zikimburuka zikaguka maze zikonona byinshi mu nzira zo zironderera akarorero n'uruzi ntahangwa hagati y'uko mu bihumbi bibiri n'ukwa kane ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu turimo urwo ruzi rugeze ku metero zine ruvogera ishuri ry'intango riri mu nyakabiga urumva n'ibigendajuru byerekanye aha kuri kote ya ntahangwa kuri ekore primaire sizogenda bayitaye mu nyakabiga rirerekana yuko kubera uko abantu baropoye iryo shuri mu nyakabiga hari itariki cumi na zibiri z'ukwezi kw'indwi mu bihumbi bibiri rwaca ku metero mirongo irindwi n'umunani ubu itariki mirongo irindwi n'umunani z'ukwezi kwa kabiri ubu mwaka nyine ejo bundi ni ukuvuga urwo ruzi rugeze ku metero zine inyuma aho hantu hari ahantu harimwa hari n'amashamba ubu rero nta kintu na kimwe kiriho urumva hose haragiye birerekana ibyo bicapuro rero ko byagizwe n'ibikorwa byaba bijyanye no kugenda rero ku bw'uwo muhinga yigisha no muri kaminuza ngo ni nkenerwa ko inzuzi imwe n'izo zubakigwa kuko kwiyagura no kwimuruka kwazo bifite ingaruka nyinshi mu nzira aha ikivuga ni ibyo bicapo kandi biriho hari hakwiye verema yuko aho hantu bahubakira byihuta cyane murabona ubwa mbere abana benshi abana bahigira ibyo bintu rero birashobora kuba ku murango abana bari mu ishuri hariho ibiro hariho n'abapolisi bahakorera uruzi rero iyo ruje rurashobora kuza ni ngombwa ko izo nzuzi nk'uko nabivuze mu kirundi ni uruzi rufise amakare ruza rufise ingufu niya cyane rurashobora guseka ahantu harabomoka bigaca bijyana n'inzu rero ariko rero bernard sindayihebura yemeza ko kuropora ayo mabuye n'umusenyi ubwabyo atari bibi namba gusa ababikora barakwiye inyigisho zikwiye kubibabuza byo byo si byo kirazira kubabuzana gatoya umugana ukuri hakwiye abantu babigisha ukugene bashobora kuropora nk'akarorero mu gifaransa babita bavuga yuko ke la rivière suit la la plus grande ni ukuvuga ruca ahantu ruhorohera urumva rero umuntu ariko araropora arashobora guca atuma aho ruca ruca ruguca ahantu hahanamye wowe ntababizi usanga rero rugumye rubandanya ruca aho hantu rero nibaza yuko ibyo bintu ubwo buhinga umuntu yogaragaza akabibigisha n'ukuri kugira ngo dushobore kugira ibintu birama n'ukuri hari abashobora kuvuga ko kwaguka kw'izo nzuzi n'amakare yazo aheza agakurikira byo bari bisigo habanamba nk'uko Bernard Sindayihebura abandanya bivuga ahubwo ngo ibidukikije byaramaze gushavura kubera ibyo abantu bakora byaramaze gushavura kera abantu batemera imana cyangwa abantu batize bacavuga ati nibisigo uravye nko kurya barabara ibyo mu kigobe nta muntu ushobora kwemera ibyabaye ivyo bijanye rero n'ubwo bukare bw'uruzi isi twaramaze kuyishavuza hanyuma rero urumve ikikora bigira iko irakora rero nimwiyumvire n'ukuri wagiye gasaba credit muri banki hanyuma ikindi cyane cyane agomba kubananiza ko ahandi iyo habaye ikibazo nk'icyo hariho ibintu denomination amabanki cyangwa amasi assurance irashobora kububakira hariho ibintu bujya mu Burundi byinshi tutarashira mu ngiro byotegereza gukingira n'abanyagihugu n'ibyo bintu bibashike rero abantu bategeza gukingirwa nabo baropora nyine bakaba bafise n'ibishobora kubakingira kandi bakabananya baba ukuropora amabuye n'umusenyi muri izo nzuzi si sivyo guheba kuko bibeshaho abantu mu buryo butandukanye mugabo umuhinga sindayihebura asaba leta ko yokubakira izo nzuzi igashiraho n'itegeko rigenga ibyo bikorwa urakoze leonce bitariho bucana ayandi y'ibidukikije ni icyisozera amakuru yacu yo muri rino joro shimire francois Kimana yafashije kugira amajwi abashikire shimire na mwebwe mwese mwadukurikiye francine ndiyo kubwanije n'abashikirije ano makuru mugira ijoro ryiza mwese